Bagoazeko Emili Marten gure gomita goizuntan, egun bat gehiagorik ez lemapean, eh, larun batean elgarretaratzeak antolatuko dira Ipare Euskal Herrian, amartokitan, ogoita bederatzi urte preso beteko baitituzte aurten Ipar Euskal Herriko Frederik Txistor Aramburu, jakes esnal jon Parrot eta Unai Parrotek, lauetarik hiru, frantzian dira preso, uh, laugarrena Unai Parrot Espainian, azken berriak zoin dira. Beraz, egoera lehenik, eh, beraz, txisto jaran buru, uh, eh, diakasesnal eta beraz, Jon Pajot frantzian presudira, hoiek oiek uh, bizio osorako zigo eh, perpetuite delako hori, rat, beraz, kondenatuak izan zirena. Eta uh, zigor hortan bazuten uh, eh, sigurtasun epe bat. Eh? epe hori eh, pasaintzin ezin zuten askatasun galderarik egin. Fermuki betetzeko. Hori da. Gionen kasuan zen amabost urte eta beste bien kasuan uh, emezortzi urte. Erran nahi du orain, uh, adibiz kasuan dula mairu urte, en fet, libri izaiten alko zela balintzapean, uh, balintzapean uh, lege joni eta be, eta txistohi eta diakesi. Unaien kasuan, uh, berak badu behogai urteko kondena bat, uh, eh, ogeita amak urteko kondena beh kasuaren zat, eta beste amak urteko kondena bat beste kasu bat entzat. Uh, eh, hori da gutxi gura bera, haien... Egoera, uh, frantzian zidenen wala, eh, egoera ipatuz, uh, eh, ba erranduzun bezala, haien balintzapeko askatasunak orain arte ukatuak izan dira, jonen kasuan bost aldiz eh, ukatua, besteen kasuan uh, aldi bata eta hor gaur Beraz, txistor eta diakesek ja uh, e, beste balintzapeko askatasun bat e, pausatua dute, eta jon uh, e, begoguetatzen uh, segida bat emaiteko zenta izan zaio dole hilabete bat non beste eskaira baten formulatzeko. Ba, Otsailun da hain zuzen ere, bosgarren aldikotz ez diote eh, balintzapeko askatasun galdia onartu joan paguti, Lehenik bai, eh, eta gero prokuradorearen eh, deia segitu du epaileak, uh, nahi du ordena publikoa trabalezak ez dutela libratu, berri hori, berri xamina, bagoazen dako eta seni dako, nola irakurri hori? Be hori da, zaila irakurtza zenta gertatu dena joren kasuan, da janduzun bezala, lehen epaile batek honartu du, argumentu honekin, uh, eh, ez eh, kontekstu behi bat bazela Euskal Higiana, ejanez eh, jonek bere kondena bete zuela, eh? importantea da argumentu hori ala ere, ez uh, lepuratuak diren uh, ekintzak aspaldikoak direla, Ez, beste gauza batera dela. Uh, argumentu horiek erabili dira lehen fase batean, eta bigarren fase batean, jango nuke, dei hauzitegian, eta prokuradoreak, eh, beraz, dei egin zuena. Uh, eh, ahun bere kontraioa ejana eh, izan da, nonkuri da, ez, sobera ulertzen nola hain iritzi desberdinak izaiten aldiren, uh, gorte batetik bestera, eta horrek erakusten digu, badugula oinu lan handia, justuki, uh, gune honetara irist, iristeko, eta eta mentalitate zarkitu horiek aldatzeko. Hala, frantzian, eh, lan ere ideki dela eh, justiziarekin, DPS estatusak kendu die frantziak bereziki zainduak eh, ziren presuer, federatzi <coughs> urbilketa izan dira, eta ipatzen ditugun lau presuer baldintzapeko askatasun aukatzen zaie, hori ere, erten duzun eh, badela lan egiteko, baina, badira intzinamenduak alde batetik, baina, Uztopo gogorrak bestetik, hor ere, beste irakorketa bat galeinen dauzot? Bai, uh, ustu, buruntak izan den foroaren eh, irakurketa da, da, bai, aintzinamenduak izan dira, bai, frantzestatuak jajeralak eta bat eman du, uh, bederatzi urbiketa izan dira, baina bai, uh, gauzak ez dira askifite joaiten, hortan ez da dudarik, bai urbiketen zata, Uh, eh, orro ino bihaste orain, haste bat uh, istripu bat izan da, ibon goiasko etxearen uh, uh, emaztea eta bere bi uh, istripua izan dute ahlerat, uh, ahlerat joiten zidelarik donk, uh, uste dut haste uh, beruntan txotxek aipatu duela foruan da, denbora denbora faktorea, ez dela ere denborarik uh, uh, gauzak uh, egiteko hor bat dira urgentzia batzuk, dizenak urbilketak zenta haste bururu besen ideak eh, haien uh, bizia jiskoa emaiten dute eh, haien eh, urbilekoa ikusteko, bai balintzapeko entzat, eh, ala ere uh, lauoien kasuan, hogeita sortzi urte preso bete dituzte, adina irrogai urte baino gehiago dituzte, uh, garaia da orain pertsona horiek kanpoan izaitea, Eta bai, lahiki eridiren presoentzat, gaur egun bada beti, Ibon Fernandez iradi, eh, lahiki eridena, uh, eh, frantzis estatuan preso dena. Donk, eh, denbora faktore hori hori da. Eta, eta ongi hori zidute foro denboran, hori nu dola guti arte, uh, bepresoak iltzen dira kartzelean o Espainian izan dira, azken eh, kasuak, azken eh, sei zazpi urteetan, baina eh, presoak hiltzen dira presondegietan, beraz, bat gur gentzia bat, gentzia bat, pausoiek emaiteko, eta sustut preso hoien eta hien sinidean eskubidak behematuak izaiteko. Frantziarekin haideki dela lan ere moa, la ere denboraren kontua, uh, luze izaiten aldela, kasuz-kasu badirela, uh, edo kasuz-kasu tratatzen direla gaiak, preseski nola pasatzen da hor konkretuki? Bon, badir, izan dira mm, erabaki orokorak frantziatik, hor DPS horien kentzeko, ipatzen ginuen, eta bederatzi hor eh, egiteko, baina gero, kasuak eh, banaka tratatzen dira, nola, nola pasatzen da? Fet, gertatu dena da lehenik uh, Preso Politikoen kolektiboak ez bai da bat eramandola azken urteetan eh, eta azken ondorioetan beraz erabaki dute eh, hainbat galdera aintzinat uh, emaitea uh, galdera hoiek egiten dira banan bana bakotsak egiten ditu bere galde juridiko edo administratiboak zantzati bezur eta bat da administrazio kontu bada uh, beraz hori da azkenean uh, da erabaki kolektibo baten ondorioz egiten diren uh, kasuz kasuko eskaerak beraz bait jatatuak dira ondotik, eh, kasuz kasu, bai urbilketak, bai balintzapekoak hauzitik batean egiten da eh, non nun ziren zuta abukatua eh, eta abak, beraz, hortan da, beraz gaur egun preso guziek urbilketa eskatu dute, eta abak. Mhm. Frantziarekin den idekidura ez dela, ba, Espainiarekin, Espainia elkor gelditzen da. Hala ere, eragin bat, izeiten aldela, Frantziaren jajeraren aldaketan, uh, Espainiarekiko, hori aurrik ikusten duzu ezuek? Hanez ah, ustez ez dut darik, e, eh, estatuak eh, pausok emaiten dituenu, eh, eragin bat izanen duela, Espainian isolatzen du, jana isolatzen du e, portaera bat, azkenean, orain arte, ez, biak zuten portaera negatibo hori, jango nuke Euskal Egiarekiko, eta Euskal Gatazkare, Gatazkarekiko, gauhegun ala ere frantziak pausoak emaiten ari da, berbada ez aski fite, Eh, batzuen zat, baina uh, bada ere, lan uh, eh, espajori, Uh, bederatziok biketa horiek eman dira, orain sigur da gauzak fitago egin behar dira, eta horregatik mobilizazioak sigitu behar ditugu egiten, eta, eta frantzestatu interpelatzen, eta ez da dudarik eragin bat duela, duela, duela Espainian, horretan uh, uh, eustaz ez da dudarik. Bera, lako mobilizazioak larun batian, beraz, nola antolatuko duzu egun hori? Beraz, ideia zen eh, Donibane loitzune eta hona artean uh, eh, tolatzea, antolatzea, uh, nazionala do departamentalaren gainean, hor, itzulguneka, Eh, beraz, egin duguna da antolaketa bat eskualdeka, beraz eskualde bakotsak bat duit desberdin bat, donk bak segin behar da gure web gunean bakotsak uh, eh, eh, nunditugun uh, itzorduak. Bagoaz Hori da, bagoaz puntu barkatu. Eta ideia da gero itzurgune gune bakotsen artean, hainbat apainketa emaita ez, hainbat banderola lemekin, eta eta hauen lauen argazkiak emaita bide uh, Donc, Donk azkenan, bai ona, eta doni bane loitzun artean, uh, aldarrikapen eh, mm -hmm. nuke bide bat bilakatzea eh, horren batez larun batean. Hmm, Pasa bidea hundietan eta eh, ondoko itzordua ekeinean manifestaldi batekin amaseian? Hori da eta galik Gingo nuke <laughs> jende guziari ditugun sukaldego egutegi horietan data hori uh, markatzea, ekainaren amaseian, uh, eh, behikusten baitugu uh, dena ezelako irabazia momentu kotza, uh, Uh, ziur bilketa horiek eman dira, baina ikusten dugu ala era usitegietan gauzak uh, aski blokatuak didela, beraz, uh, erabaki dugu, beraz manifestaldi hori, uh, manifestaldi handi bat, antolatzea uh, ekainaren amaseian uh, beskatzeko, uh, libri zaiten aldiren guziak libratzea eh, haien eskubidea delako eta sustuta uh, eh, lauien inguruan uh, uh, eta haien askatasuna lirikatzeko dira jakesesnal txisto jaran buru eta joan eta eta unai pajot. Haien egoera uh, lagia delako, eh, lagia delako. Zpimahatzen dut, ala ere, uh, Eh, frantzian preso direnen kasuan ez dute ateratze datarik. Eh? Uh, beraz, hilarte egoiten aldira uh, eh, preso. Beraz, hor badugu gentzia handi bat eta horregatik uh, manifa hori antolatzen dugu ikainaren amasion eta behitzek dut uh, denak markatzen albadugu gure agendetan uh, uh, importanta izanen delako hori zaita Eta larun batean biztan dira. Bai honan manifestatzen. Baionan, bai. Hala. Mire esker emidi marten, ba, eh, hor uh, zinen beraz eh, bi itzordu horien aipatzeko eta egoeraz ere horokorki mintzatzeko, mire esker? Mire zuai. Egun bat gehiagorik ez, Jon, Jakes, Txistor eta Unai etxera. Ugeita behatzi urte preso askida. Apidilaren amalauan mobilizazioak goizeko ameketan, amartokitan. D sortzerunta bidean zehar, bai ona eta Donibane loitzune artean. Ona itzorduak, Bayonan, Saint Leon itzulgunean, Angelun, Kazinoko itzulgunean eta Saint Jean bidegurutzean, Biarritzen aireportuko itzulgunean eta autopistako itzulgunean, Bidarten, Briko ondoan den itzulgunean eta ondartzan, Getarian, Saint Juan suetan, Doni Banelo itzunen sartzean argieder itzulgunean eta geltokiko itzulgunean. Eskualdeka banatu dira itzorduak, ikustiko nunden zurea joan bagoaz.eus webgunera.